Innocent Bimonimana mu buhinga bw'ivyuma tubaramutse tubaye nikaze muri umwanya w'amakuru duhera kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira urubibe rw'uburundi buhana n'igihugu ca tanzania rurugaye kuva kuri uyu wa mbere nk'uko byasabwe n'umugwi w'igihugu jejwe kurwanya ikiza ca coronavirus buramatari w'iyo ntara arasaba abarongoye na cane cane abarema amasoko ku rubibe rw'ivyo bihugu kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda ikiza ca covid cumi n'icyenda amabarabara menshi yo muri zone ya Gihosha mu gisagara ca Bujumbura arageramiwe n'ibinogo bibuza ko uruja n'uruza rumera neza mugenzi wacu arahadushikana hagati aho muri zone ya Nyakabigaho abacamwe barabara rigabura karite ya kabiri n'iya gatatu barashima kubona ibinogo byahahora biriko birazibigwa ndi nkino bituyagira kwitunganywa ry'amahiganwa y'urukino rwa handball mu gisagara ca Bujumbura mu inkuru imwe ukwayo Some 라디오 이상가리로 urubibe rw'uburundi n'igihugu ca tanzania uh, n'uburundi uh, ku ruhande rw'intara ya muyinga rurugawe kuva kuri uno wa mbere mu ntumbero yo kurwanya umugera wa korona byemezwa na buramatari w'intara ya muyinga jean claude barutwa nayo agasaba abajejwe gucungera ubwo rubibe gukora ibishoboka byose kugira ntihagire ababaca mu ryahumye buramatari wa muyinga akababwira abarongoye barema amasoko ariko rubibe kubahiriza ingingo zo kwikingira ico kiza tumumvirize yakuwe na everest nziko ingingo y'uko tugara imipaka mu ntumbero yo kwikingira ikiza cya korona virusi twebwe twarayakiriye kandi twakiriye neza kuko murazi yuko intara yacu ari ishikiro ry'abantu benshi bavuye cyane cyane hakurya ariyo mpamvu rero gushika ubu uno munsi umupaka urugaye nta bantu bararengana nk'uko byahora kandi n'abuza twubasubiza inyuma kuko tugeza gushyira iyo ngingo mu ngiro nk'uko byasabwe n'udutwara birashika ko hagira abikika mukiza mbega abacungereye ah, ku mupaka mubabwira iki yego nivyo nka twebwe mu ntara ya Muyinga turafise ibibazo cyane cyane kuko twegeranye n'ibihugu bibiri na cyane cyane igihugu ca Tanzania kandi hari uduce tumwe tumwe usanga eh, mu kwinjira bitagorana yaho usanga tarubibe wibonekeza guhuza yuko umuntu arengana cyane mu muri komine giteranyi n'agace ka komine muyinga n'agace ka komine gitihinda aho rero icyo dukora ni ikihe ni uko duhimiriza ubwa mbere na mbere hoho abenegihugu bategereza gukurikiza zijya ngingo zijyanye no gukaraba zijyanye no kutaramukanya zijyanye no kutegerana kugira ngo turabe ko twokinga naho hoba ari umwe cyangwa uyundi yoba aducorotse dushobore nawe kumukingira kandi nawe nyine dukingire abenegihugu baba bashoboye kuba barimo barakorana ibikorwa bivanye n'aho hantu baba begeranye cyane imipaka usanga ifatanye rwose akaba yari buramatari w'intara ya muyinga ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba bwaheruka kumenyesha ko uruja n'uruza rw'abantu ruhagarikwa kuva kuri uno wa mbere ku rubibe eh, ku mbibe z'uburundi mu ntumbero yo kwirinda uwo mugira wa Corona muganga tadendi kumana akaba yamenyesheje ko abafise uruhusha rwo kurengana imbibe ari abinjiza ibidandazwa Hagacaho hari abantu bane batowe ko bagwaye ingwara ya COVID-19 ku mutumba Kiyange muri zone Gakere commune Kiremba intara ya Ngozi muganga rongo y'intara y'ubuvuzi ya Ngozi ah, Jean Bosco Niyonzima akamenyesha ko abo bantu bariko barakurikiranwa kwa muganga ariko akavuga ko baza kugira ibyo bashikirije eh, nyuma y'umutaga ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi atrabure imenyesha ko hagiye gushigwaho dusanduku to gushiramwo imicafu mu miduga yo kunguruza abantu Charles Ntirampeba umunyamabanga akaba n'umuvugizi w'iryo shirahamwe agahamagarira abunguruza abantu kimwe n'abatoza amafaranga kugira isuku mu miduga yabo cyo kimwe no kuvyambagwa tumumvirize novuga ko hagati mu kwezi kwa mbere eh, icyo gikorwa kizoba cyamaze gutangura kugira ngo duhimirize abantu bose bamenye yuko eh, bategerezwa kubungabunga ibidukikije bagafata ibicafu birya by'amacupa na cyane cyane byonona eh, ikiyaga bikonona ibidukikije muri rusange baze barabishyiraho hanyuma bakumva nabo baheze bashyitse ku bituro babisuke muri ibyo bikono binini reka n'ubundi bucafu abantu bagenda barafungura mu mabisi bakabishyirayo kugira ngo mu gihe imodoka rishyitse ku gituro umukomvayeri nawe aheze abisuke eh, muri cya gikono kinini gisanzwe kiri ku gituro ku bijyanye n'ikibazo kijyanye n'imyambaro y'abakomvayeri eh, icyo nacyo nyine eh, ni igikorwa twiyemeje yuko mu ntango z'uyu mwaka tugezwa gutangura twahinduye ibintu aho bamwe mu bo twunguruza bidoga yuko abakomvayeri benshi bagenda bambaye batikwije mbere ugasanga bambaye n'impuzu zicafuye abandi ugasanga barafite ubucafu bwo ku mubiri ibyo byose nabyo tugiye gukorana n'abasanzwe bayoboye ibituro mbere abere n'abasanzwe bajejwe mu komite y'umutekano mu bituro kugira ngo eh, mu by'ukuri habeho impinduka ziboneka mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu eh, abo bakomvuwayeri bose eh, duheze tubahimirize kwigenza neza no kwambara neza abo bidashobotse canke badashaka kubikora tuheze tubafatire ibihano ariko nibaza ko nabo nyene bategerezwa kumenya ko ku neza y'amagara yabo ku neza y'amagara yabo twunguruza mbere no ku neza y'umwuga wacu dutegerezwa kwitera iteka tugakora akazi dusa neza Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga mu gisagara ca Rumonge bahagaritse akazi mu gatondo ko kuri wa mbere bashikiriza ko biyamiriza amafaranga ibihumbi bitanu ku muntu bategetswe n'uwo barongoye gutanga nk'intererano yo kubaka ibiro vy'intara ya Rumonge buramatari wa Rumonge avuga ko hategekanijwe inama nabo bagendesha amakinga bitarenze kuri wa kabiri kugira ngo bahe intumbero ico kibazo Jean Pierre Misago ku bituro bitandukanye by'abunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya rumonge hakoreshejwe amakinga nta nyoni yaharangwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bamwe muri abo bunguruza abantu n'ibintu ku makinga bagize icyo bashikiriza bavuga ko bashimye kubika amakinga yabo ngo ntafatwe ngo kuko kuri uyu wa mbere ariryo sango bari bahawe n'ubarongoye ko uwutazoba afise igitansi cyemeza ko yatanze amafaranga ibihumbi bitanu byo kubaka ibiro by'intara kinga yiwe izofatwa ku bwabo ayo mafaranga ntasiguritse mu gihe bari bamaze gutanga amafaranga ibihumbi bibiri nk'intererano yo kubaka ibyo biro by'intara byaciriwe umuntu wese akwiza imyaka cumi n'umunani yavukiye canke arangurira imirimo yiwe ku gataka k'intara ya rumonge abo bagendesha amakinga aca amafaranga bavuga ko ayo mafaranga ari menshi uravye ayo baca batarenza amafaranga amajana abiri kuwo bunguruje mu gisagara ca rumonge isonge abo bavuga ko no mu butunzi bw'ishyirahamwe ryabo hari igipfungu mu itunganywa ryabwo ku bwa konsorateri n'itunga buramatari w'intara ya rumonge ayo mafaranga nayo bumvikanye abamaze gutanga ibihumbi bibiri ngo nibarihe ibindi bitatu bisigaye batange ayo bagiye bararonka hanyuma basubire ku mirimo mu kurindira inama yo kuri uyu wa kabiri mu gitondo yo kwibukanya ibyo basezera bakoranye jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe tubananye n'ano makuru ku isaha sitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu abakoresha ibarabara ry'amabisi rigabura nyakabiga ya kabiri n’iya gatatu muri zone ya nyakabiga nyine barashima ibikorwa byo kuzibira ibinogo byahahora Abayazi na Radio isanganiro kuri wa mbere bakavuga ko byafashije gukinga amasanganya jean de dieu irakoze eh, jean ndabyo ibinogo byari bihari ubu burema birapfuma birapfuma naho nyine tubona ko bakoresheje nyine isima nibaza ko abantu bazogacamo gatoya iryo barabara ryazibiwemwo ibinogo rigabura amakarati ya nyakabiga ya kabiri na gatatu bamwe mu barikoresha bayaze na Radio isanganiro bakamenyesha ko hari akarusho nko gukinga amasanganya babyakiriye neza cyane kubera turabona ko rimwe rimwe haba amagisida nko muri iri korosi turimo ngaho impande hamaze kubera amagisida menshi aba imodoka zimwe ziriko zirahunga ibinogo eh, mbere ugasanga baragonze n'abantu b'amaguru ugasanga bamusanze mu mukono wiwe kubera nabo bariko barahunga ibinogo urumva rero ni vyiza ni vyiza byari kuba byiza barisubiyemwo ryose mugabo nibi yinyakumbure bivanye n'uburyo ababijejwe bafise nabyo nyine twarabyakiriye neza abandi bagashikiriza ko ibyo bikorwa bituma ivyuma vyabo byo kwiyunguruza bitononekara iyo turi turahaca ari nko mu ijoro ubuze ukuntu hameze ko baba barabizibiye ntiwitega kuza guca mu kinogo urashaka kunyaruka cyangwa ukagenda buke bwivanye n'uko uzi hari kinogo ubure ko babisizemo iyo sima bagiye barabizibira ubu ni gusa ikintu gihari amababara akwiye gukorwa ni menshi ko twe twamba mu ibarabara ababosi baguma badushwanira ngo tumara ibyuma byabo n'ingoga kumbe biva kwa mababara ducamwe minsi yose minsi yose ko yayuzemo ibinogo ibikorwa nk'ivyo nyene biriko birakogwa mu ibarabara ryitiriwe imprimeri muri iyo zone nyene ya nyakabiga jean de dieu irakoze hagati y'amabarabara y'ikaburimbi yo aca muri zone ya gihosha muri komine ntahangwa arageramiwe no kubomagurika abagendesha ivyuma bakoresha ayo mabarabara na cane cane iriva kuri zone ya gihosha rija ku rusengero rwa monsiyo bavuga ko ibinogo biyarangwamo bikunda kubateza amasanganya iyi nkuru tukaza kuyigarukako mu buryo burambuye mu makuru yacu yo hanyuma hatanguje kuri wa mbere mu ntara ya ngozi ibikorwa byo guca impusha eh, zo kugengesha imiduga n'amapikipiki uyu munsi wa mbere wahariwe gukarihiriza ubwenge eh, abo abo bazokora icyo kibazo bitekanijwe ko kizokorwa ejo ku munsi wa kabiri abiyandikishije gukora ico kibazo barenga amajana atanu muri bo na mirongo na babiri nibo bari basanzwe bunguru nibo bari basanzwe bunguruza abantu ku mapikipiki ariko atamusha zo kugendesha abafise nk'uko bishyikirizwa n'urongoye ibiro by'intara bitangirwamo impapuro zitandukanye bita gishe inike mu gifaransa jean Mirimana akavuga ko kuva ibyo biro byuguruye muri iyo ntara mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani impusha zo kugendesha ibyuma amajana 560 arivyo bimaze gutangwa buraca bugacana yandi mu nkino buca y'inkino y'uno munsi tuyagira kungene amahiganwa y'inkino za handball atunganijwe mu gisagara ca bujumbura Eric Nkurunziza batazira amateur umuyobozi w'ubuhinga muri iryo shyirahamwe akavuga ko imirwi itahukana ibibanza bya mbere mu mahiganwa batunganya kwiba ironsi uburenganzira bwo gukina ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu akaba yaganiriye na jean marie vianney ndakumana Imigwi cumi y'abasore hamwe n'imigwi ine y'abigeme nikina amahiganwa atandukanye atunganywa n'ishirahamwe ry'inkino za handball mu gisagara ca Bujumbura. Mu gutana mu mitwe imigwi yose itegerezwa gukina hagati yayo inkino z'igice ca mbere ciganwa bita phase ale mu rurimi rw'igifaransa. Nibisigurwa na Eric nziza batazira amateur n'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishirahamwe ry'inkino za handball mu gisagara ca Bujumbura. Handball ngahe Bujumbura ubu ama equipe 10 yabaga y'abagabo ama bita senior abantu bakuze n'ama ekipe ane senior nayo nyene y'abigeme tukaba tugana n'ay'abakade atatu muri fazare ama yose uko ari cumi mu bagabo arahura nuvuga ko ekipe yose ikina imashi icenda mu bigeme naho barakina iko ari zine zose ziteza guhura mu nkino zo gusubiza bita phase retour mu rurimi rw'igifaransa imigwi yongera guhura uko nyene inyuma y'inkino zibiri gusa hagacamenyekana ukugene imigwi ikurikirana amashanyarazi kwa phase retour rero kugira ngo zihura uko nyene zahuye muri fazare kugira kugira ngo zitsindiranye kabiri kabije tubona ubugenge zitonze iya mbere iya kabiri gushika ku y'icumi bahungu iya mbere gushika kane mu bakobwa no mu bana bigaca bigenda uko nyene uwo muyobozi ajeje ubuhinga mwishiramo ry'inkino za handball mu gisagara cya Bujumbura aratubwira amazina y'imigwi ikina inkino za handball mu gisagara ca Bujumbura n'ukugene iyo migwi ikurikirana iya mbere ni Rukinzo ya kabiri ni Brothers ya gatatu ni Muzinga ya kane ni SOS ya gatanu ni Intwari ya gatandatu ni Galaxy yindwi ni Eagles boys y'umunani friends y'icenda ambassador y'icumi Golden aho ni bahungu makobwa naho ya mbere ni sisters ya kabini rumuri ya gatatu ni Galaxy ya kane ambassadeur inyuma y'inkino zo gusubiza niho hamenyekana imigwi serukira ishira hamwe rya handball mu gisagara ca Bujumbura mwiganwa ritunganywa ku rwego rw'igihugu nkuko Eric Nkurunziza abandanya abishikiriza inyuma rero bayizo faze hotu hacaba champion national ubwene gutunganya association Bujumbura rero habanza kuba fazale nukuba imikino yibanze faze aho turi imikino yo gusubiza hamaga aba champion nationale kugira ngo dutanga ikipe zo muri asasi bujumbura zije gukina muri champion nationale zigahiganwa n'andi ma association ari mu gihugu cy'u Burundi imigwi yemererwa gukina ihiganwa ritunganywa ku rwego rw'igihugu itegerezwa kuba yarakinye inkino zose zitunganywa mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo ikipe yo muri champion nationale ibiteza kubanza gukora amashampiyona yo muri association n'ubwo twama ikipe yose yagize champion muri association aje muri champion nationale kubera yahiganye turabare guhera ku ya mbere gushika ku ya nyuma twatura ugeneza imeze hanyuma federation igize calendrier zose ama equipe dushira muri champion national catabana nivo zifise ka nje kumara amazi sese bujumbura casirunga ikariho gaje kuganwa na animation muri bucana yandi inkino izokurikira Eric Nkurunziza azwi ku izina rya amateur azodusigurira ukugene imigwi igendira tana mu mitwe kuva mu nkino z'igice ca 16 gishira icanyuma gushika mu rukino rwa nyuma uwo muhinga mu nkino za handball akazotuyagira kandi icokorwa kugira izo nkino za handball zitera imbere mu gisagara ca Bujumbura kuyasura Ramahivi yanengi ndakomana kabari na hano duce turangiriza hano makuru ariko imbere yo gutandukana turabindabibutsa zino ngingo nkuru nkuru zari ziyagize urububere rw'uburundi buhana ruhana buhana n'igihugu ca Tanzania rurugaye kuva kuri uyu wa mbere nk'uko byasabwe n'umugwi w'igihugu jeje kugwanya ikiza ca coronavirus buramatari w'iyo ntara mwumvise ko asaba barongoye bose kubahiriza ingingo zo kwirinda ico kiza cyane cyane abakorera mu masoko ari ku mbibe z'igihugu cy'u Burundi n'icya Tanzania tubashimire abari bayakurikiye mubandanye mukurikira radio isanganiro 你又不